Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa Rehema, mwenye kurehemu. Was-samaa'i wat-tariq. Na apa kwa mbingu na kinachokuja usiku. Wama adraka mat-tariq na nini kitakacho kujulisha ni nini kicho kinachokuja usiku? An-najmu thaqib. Ni nyota yenye mwanga mkali. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Hapana nafsi ila inayomwangalizi. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hebu na mwanadamu ameumbwa kwa kitu gani? yatokayo baina ya mifupa ya mgongo na mbavu. Innahu ala raj'ihi laqadir, hakika yeye ana uweza wa kumrudisha. Yauma tubla sarair siku zitakapodhihirishwa siri fama lahu min quwwatin wala nasir basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi was dhati raja na hapa kwa mbingu yenye marejeo wal ardi dhati sada na kwa ardhi inayopasuka Innahu laqawlun fasl, hakika hii ni kauli ya kupambanua. Wama huwa bilhazl, wala simzaha Innahum yakiduna kaida, hakika wao wanapanga mpango. Wa akidu kaida, na mimi napanga mpango. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, basi wape muhula makafiri, wape muhula polepole pole. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratu Tariq imeteremka Maka. Sura hii imeanzia kwa kiapo cha kuashiria dalili za kudra ya Mwenyezi Mungu na inatilia mkazo kuwa kila nafsi ina mlinzi wake na muangalizi na inamtaka mtu ajifikirie kuumbwa kwake na ya kwamba yeye kaumbwa na maji yenye kutoka kwa kasi ili ipatikane hoja kwamba mwenye kuumba hivi ni mweza wa kumrejeza tena baada ya kufa kwake tena ikaapa mara ya pili kwamba Qur'an ni kauli ya kufafanua wala si maneno ya maskhara na juu ya kuwa hivyo makafiri bila shaka wameshughulika kuikanya na kuipangia njama na Mwenyezi Mungu amezirudi njama zao kwa njama kali kuliko zao kisha sura imehitimisha kwa kutaka wapewe muhula makafir na apa kwa mbingu na nyota inayotokeza usiku na kitu gani kitakujuvya ukweli wa nyota hii ni hiyo inayotoa mwanga wake katika giza hapana nafsi ila inayomlinzi wa kuiangalia na kudhibiti vitendo vyake basi nafikiri mtu yeye kaumbwa kutokana na nini? Ameumbwa mtu kutokana na maji yanayotoka kwa nguvu. Maji haya yanatoka baina ya uti wa mgongo na mbavu za mwanamume na mwanamke. Sulba ni sehemu za uti wa mgongo na taraib ni mafupa ya vifua, yani mbavu masomo ya watoto wanapokuwa ndani ya matumbo ya mama zao, embryology, yamedhihirisha kuwa viini vya vyombo vya uzazi na mkojo katika mtoto ndani ya tumbo la mama yake vinadhihiri baina ya khalaya, yani cells za mishipa itakayokuwa mafupa ya uti wa mgongo na baina ya khalaya zitakazokuwa mafupa ya kifua. Mafigo hubakia pahala pake na kokwa huteremka kwenye pahala pake pa kawaida katika pumbu wakati wa kuzaliwa. Na juu ya kuteremka kokwa chini, mishipa inayoinywesha damu maisha yake yote inatokana na mishipa ya mafigo. Hali kadhalika mishipa ya navo inayopeleka kuhisi na ikasaidia kuzalisha vitu vya uhai na yaliyohusiana na hayo kama maji yanayotoka kwenye mshipo wa kifua wa kumi, unaotokana na ubongo wa uti wa mgongo kwenye kipingili cha kumi na kumi na moja. Yaliyo wazi kutokana na hayo ni kwamba vyombo vya uzazi na vinavyolisha vyombo hivyo na vyombo vya damu vipo katika kiwiliwili baina ya uti wa mgongo na mbavu. Hakika Mwenyezi Mungu aliyemuumba hivi hapo mwanzo bila shaka ni muweza wa kumuumba tena baada ya kufa kwake. Siku dhamiri zitakapofanyiwa mtihani na zitengwe mbalimbali baina ziliyokuwa nzuri na ziliyokuwa mbovu. Basi hapana mtu wakati huo atakayekuwa na nguvu ya kujikinga nafsi yake wala hata kuwa na msaidizi wa kumnusuru. Na hapa kwa mbingu yenye mvua inayorejea na kuja mara kwa mara na ardhi inayopasuka kwa kuchipua mimea. Hakika hii Qurani ni yenye kupambanua baina ya kweli na uongo, wala haina nuksani yoyote ya mchezo au maskhara. Hakika hao wanaoikadhibisha Qurani wanaipangia njama kutaka kuiharibia, njama zenye kufikia ukomo. Lakini mimi nitawalipa na nitavipambanisha hivyo vitimbi vyao kwa vitimbi madhubuti ambavyo hawataweza kujikinga navyo. Basi wangoje hao makafiri wape muhula wa karibu mpaka ni kuamrishe amri gani kali ya kuwatendea.